casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. cinco cojones le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran, yeah. Yo la vi desde afuera, tiene como 20 en la te espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jevo peleando y esa no era. Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que sean finos. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta, pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Eh, eh, eh. Es una bichillar, le gusta montarse en los benches Se pasa pichando, pero la voy a pillar. Ya son las 10 no se cama todavía, no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin él le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. En la suya con NOTA que lo que quieres es el descifrar. Setia bien, bien masterizar. terminarle la cama amarrar. Como media vira, media asfixia y la piel eriza. Envicia, junkie, sexy, mami, desquicia. De mala la actitud. Bandolera puedo captar su mood. I'm like, tranqui boo. I know you want it. I know you want it. Lo que tú quieres perreo y que casi, casi. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin él le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin con le tienen si se enteran. Yeah.